Kantonamentu berri hau zabala da eta junen da urrepeletik larraine arte. Hiutan hoita sei herri, hogeita bos mila bostehun bizizale, bi hamabiko asken zenbakien abea. Orohar har bizizaleen heina mantentzen da asken urte hauetan, apaltze tipi batekin haleike bereziki maule aldian. Aldiz berdenboan, emendatze tipi bat agertzen da garazi eta baigori aldian. Gentia sahartzen aida eta bizizaleguain ehuneko hogeita sortziek hiutan hogei urtez goiti die. Aldiz aski ahul agertzen da barnekaldian. Azken emaitzen abea ehuneko bost kako txaspi garazi baigorin, ehuneko sei kako txiu sibiuan lanek gabeda. Lan saliak huna zuindien, langileian ehuneko berogeita hamabiek serbitxietan lan egiten du, Langileian ehuneko hamazortzia labontxan aida bereziki ataratze baigori eta garazi eskualdeetan. Langileian ehuneko hamaseia industrian aida eta bereziki maulen. Haita gehiak beraz izanen dia bestiak besti UMP eta forzo hiutan hoita lauen izenian Pepela Miranda eta Nik Trundei, hoien ideia nausiak lan egin dezagun alkarekin uskaleriko bortia entzata. Alkartasun eta hilantarsuna izan behar dieleman hausiak, serbitzu publikoan etxikitziela hentarsunetan ezarten dielaik, anik tundei gure errikipietan eh, hori eh, zerbitzu horiek biziki importantatira eta ba nahi ginuke ba, borrokan aizan behar bali badar horien atxikitzeko gure errikipietan. Eh, biziki importanta da sozial mailan jenden arteko ahemanak atxikitzeko zerbitzu publiko horiek behar tira mm, egiazki atxiki gure errikipietan. Euska eta Euskal Kultura elaguntzia sedetan die eta ekonomia saian lanpostu sortziai lehentarzuna emanez. PNB-an haita gehiak dia Jean-Michel Erribarno eta Itxarro Betar, hoien ideian hausiak iparaldeko herri elkargoa bat sortzia sortzi kompetentziekin. Eta e, Euskaen ofizialtasuna, Jean-Michel Eribarno. Ebe, eskuararen uh, ofizialtasuna eta normalizazioa. Horekin batea doa gure eskuale identitatea eta gure kultura garatzea. Beti ere ekonomia sustatuz eta gure burua ekonomikoki gure gain hartuz. Ekonomia agentzia baten sortzie proposatzen die, hoi egitura guziak bilduz. Osagari salian, Euskal Osagari sare bate, montatu nahiluke pnb Komunistak eta Front de Gauche alkarekin eh, doaz Euskal Mendian, Pierre Etxekopar eta Marie-Christine Zagardoi delaik haita gehiak. Alderdi komunistan baloreak defendatzen dutie, eskuina eta ondotik sozialisten politika liberala salhatzez. Serbitzu publikoan etxekitzia baserietan eta langilen defentsa lehentarzunetan die. Euskal Herriko alkargoa bakararen sedian kuntredia, estelakoz argi, nula alderdiak ordezkatuik izanen dien, Pierre Etxekopar. Lehenik ez dugi pentsatzen egiazko ez da badaik izan dela. Denek dakite hortaz abertzaleekin ez girela akort, abertzaleekin bakia ukaiteko kolektibitatearen alde dira otetxiak, beste ikez. Gue ustez, kolektibitate bat eskolegi osoentako lanxeroza dela, diferentzia sobea delakoz barnekalde eta kostalde hartin. Socialisten haitageiak dia Ruben Gomez eta Jacqueline Sardon. Guaiarte departamentian jamandian xeden jarraikitzeko presdia eta sozial saia ezarten die jentar zunetan. publikoan atxikitzie bai eta e, ataratz eta baigoriko kolegioen, Ruben Gomez. une revendication afin qu'il euh, n'y ait pas la disparition de, de, postes ou voire d'écoles. Euh, sur ce sujet, il y a aussi donc la suppression euh, programmée de postes, suppression de différents services publics. Et là, c'est évident que candidat de gauche, je vais défendre absolument les, les services publics. UMP-ko haitageiak die Claire Bordagarai eta Olivier Lehen Lehentarsunak, herrietako bizia txikitzia, serbutsu publikoan sustengatzez eta e bereziki haurzaintegiak halanula gamartekua. Claire Bordagarai. Gure herrietatik sobera zerbitzu publiko desagertu dira, eta olaino bizi direna txiki behar ditugu, erritipietan lanean aritzera eta bizitzera usten baditugu gazteak, serbitzu publikoak itzuliko zauzkigu. Lekuko haute txen susten gatzia be esedetan da ebai. EH baien haita gehiak aldiz, Leonia Gargarai eta Antion Kurutsari dia, herian bizi, lanegin eta rabaki. lemahunekin EH baien baloreak defendatzen dia politika egiteko beste manea bat, jentartearen parte hartzia eta hitzemanaen ikin. Leoni agergarai. Beraz, hauteskunde garrai juntan proposatzen deziegu, gazte, langile, laboai, jentea dinetako, biharko eskal mendihunen biziaren gewain asmatzia eta jaikitzia. Haitagei guziek argi die Euskal Mendia kantonamente hortan laboantxa azkar dela eta ahalako egin behar diela laboantxan sustengatzeko eta bortia bizi ketxekitzeko.